Mary Louise Carr Moore estis usona componistino, dirigento, cantistino cae music educisto. Fru agi, si ricevis sian unuan musican instruadon, montrante iam sian talenton. Quancan si comence treinis sin kiel oper cantistino, si baldau turnis sin al componado ec de sia dec sed si comensis instrui cae componi. Ec verco de tiu epoco est disposte publicicita. Dum plei multa iusonai componistoi, precipe virinoi, vercis cefe canzonoin cae pian pezoin por siai studentoi, Mary Louise Carr concentricis pri operoi, componante in tute hoc. La unua estis la opereto La oraclo, componita in sia propra libretto, en l'agio de decnau. Gi estis presentita fare de gruppo de amatorai junuloi en San Francisco, tiam si cantis la cefrolon. Posto pauso de presca de quindiaroi, en quiu si et sinigis al doctoro John Claude Moore cae dedicis sin al instruado, si eclaboris sian plei ambitien seneian vergon. Gi estis la quar acta grandiosa opero Narcisa au la costo de la imperio pri la Whitman Massacro de 1847. Si comisiis la texton al sia patrino, la misiisto ca cae vercistino Sara Pratcar. La ideo usi operon por raconti ion en la fresa regiona historio estis nova. principi ciam ancora udauris la polemico circa u la misiistoi ca cae la murdoi. Si persistemo presenti la raconton, sen supermeti ainan romantican triangulon, cae representi la indiana in partoprenantoin el individuoin igi sian proiecton unica. Por la premiero de Narcisa en Seattle en 1912 venis el pluri plurai elstaraj artistoi sed neniu sperta dirigento volis rischi directi operon de virina componisto. Seque, Mary Carr mem igis dirigento. La opero ne eniris en el repertuaro, sed meritis du postain presentoin, ancau gvidita de Carr Moore, uno en San Francisco, cae la dua en Los Angeles. Malfrue, Narcisa gainis la memor medalo bis fam, medalo quies celo estis apogio peroin, verkitae en la angla, de usonai componistoi, cae trilandai temoi. En tiu epoco, Mary Carmore estis comisiita por componi peron por productado en Venezio, Tiu ci grava du acta opero David Rizio estis scribita in leitala. Gi focucillas en la mal longa tempo en quio Maria, regino de Scotoi, vere regis, cae temis prida murdo de la postola nuncio ce la cortego. La Venezia presento mal successis, sed grupo de amatora io organizo i cunigis ca productis la teatrajon en Los Angeles. La opero estis de nove successe presentita en la mal frua i de fare de la opera cae i bel arta clubo de Los Angeles. Alia i grava i i sciai estas los rubios produttita kiel parto de la cinquindecada treveno de Los Angeles cae legend provenzal scribita in la Franza en pli moderna stilo. Quancan uno el giai arioi estis presentita plur foie, gi neniam estis complete senigita. Mari Carr comprenis che gi esti stromal fazila por la matoro i ca studentoi productanto i de gi antauei operoi Mary Carr Moore componis operetoin, operoin, orchestrain cae orchestra in ca chambra in musico in canzono in ca piana in peso in el Giai vercoi ricevis profecia in productado in dun sia Vivodauro Si successis arte cresci malgrau la malhelpoi ciun sic rencontis. Sia sexo cae sia geografia situo ne permesis sin labori en profesiai opereioi cum profesiai cantistoi cae musicistoi. Tamen, si eluzis la plei multen chansoin presentita in el si. Si mem estis tre activa en la musica vivo de Californio ca la pacifica nord-occidento en subteno de la America i componistoi ca ilia musico. Mari Carmur estis uno la plei remarquinda i frua i componistino i de Usono, quiu postlasis signifan vercon, quiu meritas plida esplorado ol gi ricevis gis nun.